Հակառակորդը շարունակում է կրակել տարբեր զինատեսակներից։ Կայացել է ԼՂՀ կառավարության այս տարվա անդրանիկ նիստը։ Հանրապետությունում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 75-ից 80%-ը կազմում է ներքին արտադրանքը։ Իրանը անկեղծորեն շահագրգռված է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուտապույտ կարգավորմամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայ Արաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օրը։ Ավանդության համաձայն այդ օրը բոլոր քահանաների տոնն է։ Ղվոնդյան քահանաները ավարայրի ճակատամարտում սրբացած քաջորդիներն են։ Նրանք քայլում էին հայոց բանակի արչևից եւ իրենց բոցաշունչ խոսքերով քաջալերում ուքի ոգի եւ ուժ հաղորդում Քրիստոսի եկեղեցու եւ հայոց ինքնության համար Պարսից զորքերի դեմ ոտքի ելած հայ մարտիկներին։ Տարիքով ավակը Ղևոնդ երեցներ, ում անվան կողքին հայ պատմիչները հիշատակում են նաև Հովսեփ Կաթողիկոսի, Սահակ Եփս, Ռշտունյացի, Բասենյաս Թաթիկ եպիսկոպոսի, Մուշե կամ Մուշեղ քահանայի, Արշեն Գերեցի, Սամվել քահանայի, Աբրահամ եւ Քաջաջան սարկավակների անունները։ Վարդանանց հերոսամարտից հետո Պարսից հազգերտ արքան վրեժ խնդիր է լինում հայոց քաջերից։ Նրա հրամանով նահատակվում են հայոց քաջարի հոգևորականները։ Ռևոնդյան սրբերի հիշատակը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է բուն բարեկենթանի նախորդող երեքշաբթի օրը։ Այսօր լրատվականը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի հոգևոր հայրերին ջերմորեն շնորհավորում է տոնի արթիվ։ Փետրվարի 1-ին եւ լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գործում արձանագրվել է հակառակորդի ակտիվության նկատելի աճ։ Համաձայն պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային ինքնաձիգերից, գնդացիրներից եւ դիպուկահար հրացաններից, հրետանային ականանետերից եւ հաստոցավոր ավտոմատ տարրականետերից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 900 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները ճնշելու նպատակով դիմել են կանխարգելիչ քայլերի եւ վստահորեն ապահովել առաջտային բնագծի պաշտպանությունը։ Ընթացիկ տարում ԼՂՀ կառավարությունը նախատեսել է իրականացնել տարբեր ոլորտերին առնչվող 56 միջոցառում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Արցախի կառավարությունն այսօր հրավիրել է 2016 թվականի անդրանիկ նիստը ղեկավարությամբ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերի մի փաթեթ գյուղատնտեսության ոլորտից էր։ Քննարկվեցին նաև քաղաքաշինության, արդարադատության ոլորտների հարցեր։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Դադայանը գործադիրի ուշադրությանը ներկայացրեց կառավարության 2016 թվականի միջոցառումների ծրագիրը։ Միջոցառումների հիմնական մասը նախատեսվում է բնակչության սոցիալական, առողջապահական, կրթական, ինչպես նաև տնտեսության ու ու բնապահպանության ոլորտների ընդհանրիկ տարվա խնդիրների իրագործում։ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանի ներկայացրած օրինագծերը հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում ու քրեական օրենսգրքում առաջարկված փոփոխությունների ու լրացումների մասին էր։ Մասնավորապես քրեական օրենսգրքում առաջարկված փոփոխությունը վերաբերում է անսթափ վիճակում տրանսպորտային միջոցներ շահագործելու դեպքերի համար սահմանված դուգանքներին ու տույժերին ընդդուպ միջև 6 ամիս ազատազրկում որպես քրեորեն հետապնդելի առարկ դիտարկել տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը որպես պատիժ սահմանելով նվազագույն աշխատավարձի 200 հապատակից 300 հապատակի չափով տուգանք, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ այդ անձի կողմից ստապության վիճակի զոնության հասնելու ծրաժարելը կամ խուսափելը։ Այս դեպքում նախատեսվում է հետևյալ պատժատեսակներից մեկը՝ տուգանք, նվազագույն աշխատավարձ Մորդավարձի 200 հրապատիկից 500 հրապատիկի չափով կամ ազատազրկում 6 ամսից 1 տարի ժամկետով։ Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանը ոլորտից հարցերի մի փաթեթ ներկայացրեց ծննդի անվտանգության, բուսասանիտարիայի, կերի մասին օրինագծերը, ինչպես նաև ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման օրենքում փոփոխությունների ու լրացումների մասին օրինագիծը։ Գյուղնախարարը ստուգումների անցկացման կարգում փոփոխությունները հիմնավորում է դրանց արդյունավետության բարձրացմամբ։ Ներկայումս օրենսդրությամբ տնտեսվարողների մոտ ստուգումն իրականացնելու համար շատ փոքր հնարավորություններ նախատեսված ընդամենը անվտանգությունը լիարժեք ապահովելու համար։ Ընդամենը անվտանգության կայունության ապահովման իրականացման ընթացքում հաճախ առաջանում է ոչ պլանային ստուգումներ անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Ներկայումս օրինակցով կստեղծվեն անհրաժեշտ լծակներ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ծննդի շղթայի բոլոր փուլերում ծննդամթերքի անվտանգության ապահովումը վերահսկելու համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում արկա խնդիրը, որին անդրադարձավ նախագահ Բակոս Սահակյանը, գյուղմթերքի իրացման հարցներ։ Բակոս Սահակյանը նշեց, որ ըստ իրեն հասած տեղեկությունների, Արաքսի հովտում արտադրված բանջարեղենի մի մասը գյուղացին չի կարողացել իրացնել, որի հետևանքով մեծ վնաս է կրել։ Ինչքան բերք եք կորցրել Արաքսի հովտում եւ ինչպես է ստացվել, ով է պատասխանելու ով պիտի պատասխանատվություն կրի, ինչ փաստարկել վերենք, ինչ ձևակերպումները ներկայացնեն, դա չի կարող ընդունելի մեր կողմից լինել։ Սա ինքնախապեբայության նման մի բան կլինի, եթե փորձենք հարթարանալ։ Մենք դեռ չունենք հարթարանալ։ Մենք այս երևույթը պիտի ընդունենք որպես լուրջ բաց մեր աշխատանքում եւ քայլեր ձեռնարկենք այդ բացերը շտկելու։ Նիստն ամփոփվեց նախագահ Բակո Սահակյանի խոսքով, նա նշեց, որ Արցախում իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր եղավ մեղմել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Արցախի տնտեսության, ինչպես նաեւ սոցիալական նկարագրի վրա։ Բակո Սահակյանը կարևորեց պաշտպանության բանակի դերը ռազմաքաղաքական բարդ իրավիճակում հայտնված տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման գործում։ Մենք այսուհետ էլ հատուկ ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու պաշտպանության բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացման, բանակաշինության եւ զինծառայողների սոցիալական խնդիրները։ Բակոս Սահակյանն անդրադարձավ նաեւ Արցախի տնտեսական նկարագրի թվերին։ Հնան բնակության մեկ շնչի աշխով 2010 թվականից աճել է մոտ 72%-ով, միջին ամսական աշխատավարձը 2015 թվականին կազմել է մոտ 150.000 դրամ, 2010 թվականի 93.000 դրամի դիմաց։ Նախնական տվյալներով 2015 թվականին մեր երկրում տնտեսական աճը կազմի 9%։ Դրա այդ մեկտեղ անցած տարում հաջողվել է կատարել բոլոր սոցիալական պարտավորությունները։ Նախագահը շեշտեց, որ Արցախի պետական բյուջեն վերջին տարիներին ունեցել եւ այժմ էլ ունի սոցիալական օղովացում, որի նպատակը մեկն է սոցիալապես խոցելի խավերին աջակցություն ցուցաբերելու, նրանց սոցիալ-կենցաղային պայմանները բարելավելու պետության գիտակցված որոշումով։ Երկրի ղեկավարը նաև անդրադարձավ ժողովրդագրության ցուցանիշներին, որոնք նույնպես դրական նկարագիր ունեն, իսկ բոլոր հաջողությունները հնարավոր է եղել համախմբված աշխատանքի շնորհիվ, ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Երբ մեզ միավորել է համախմբված աշխատանքը եւ միասնությունը համազգային խնդիրների լուծման գործում, լինի դա մարտի դաշտում, թե առօրյա կյանքում։ Անհրաժեշտ է համակարգված, հստակ ու հետևողական աշխատանք եւ մեզ վրա դրված պարտականությունները բարձր պատասխանատվությամբ իրականացնելու խորը գիտակցում։ Կառավարության 2015 թվականի ծրագիրը ընդհանուր առմամբ կատարված է։ Գործադիրի գործունեությունը գնահատել է երկրի ղեկավարը Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է շահագործման հանձնել Սոտկ հաթերք ենթակայանների միացնող միաշղթա երկրորդ բարձրավոլտ օթային գիծը։ Այս մասին ասել է Արցախ էներգո փակbaşın տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ծատրյանը մանրամասնելով, որ 70 մեգավատ հզորությամբ գիծը մեծ նշանակություն կունենա ԼՂՀ էներգահամակարգի անխափան սնուցման եւ անվտանգության համար։ Նրա խոսքով անցած տարի հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի իրացման մեծ մասը բաժին է ընկել տեղական հիդրոէլեկտրակայաններին, որոնց արտադրանքը կազմել է 222 միլիոն 257 հազար կիլովատ ժամ, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2 միլիոնով։ Պաճառը անցած տարվա երաշտն ու քիչ տեղումներն են եղել։ Այդուհանդերձ հանրապետությունում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 75-ից 80%-ը կազմում է ներքին արտադրանքը։ Ձմռան ամիսներին Ստեփանակերտի բնակչությանը շուրջօրյա անխափան ջրամատակարարման համար ջրմուղ գոյուղի փակbaşin տիրական ընկերությունը աշխատում է արտակարգ ռեժիմով ջրամատակարարման բնագավառում իրականացվող աշխատանքների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքները Ջերմուխ կոյուղի Փակbaşնի դիրական ընկերությունը սկսել է դեռևս աշնանը։ Տնորեն Մարտիկ Հայրապետյանի խոսքով նախապատրաստական միջոցառումները կատարել են հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը հիմնականում բազմաբնակարան շենքերի 180-ից 190-ի կարգի սարսափալման նախորդ տարիներին դեպքեր են ունեցել։ Այս փորձերը վեր են կոչվել կոնկրետ յուրաքանչյուր հասցեների համար եւ յուրաքանչյուրին առանձին ցույց են տվել մտածում Մասնավորապես խողովակների ջերմամեկուսացման աշխատանքներ են կատարել, ինչի շնորհիվ այս տարի բնակչության ջրամատակարարումը կատարվել է առանց միջադեպերի։ Չնայած Ստեփանակերտում ձմեռները սովորաբար խստաշունչ չեն լինում, այնուամենայնիվ Մարտիկ Հայրապետյանը կարծում է, որ ջրախողովակների տեղադրման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր եղանակային իրավիճակները։ Եթե շուրջօրյա ջրամատակարարման հարցում այլևս խնդիրներ չկան, ապա ջրի որակի խնդիրը հատկապես Գառնան ու Աշնան ամիսներին դեռևս այժմեական է։ Մարտիկ Հայրապետյանը Հարապետյանը այդ հանգամանքը բացատրում է զտման երկրորդ կայանի կառուցման աշխատանքներով։ Նրա խոսքով միայն շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո հնարավոր կլինի լիովին մաքուր ջուր ստանալ, բայց դա չի նշանակում, թե այսօր բնակչությանը մատակարարվող ջրի որակը չի վերահսկվում։ Մենք ունենք հոյակապ լաբորատորիա, զինված ամենավերջին եվրոպական տեխնոլոգիաներով ներնախագահի անմիջական ոչ թե աչակցությամբ, այլ մասնակցությամբ այն մասնագետները, ովքեր պիտի այդ սարքավորումները մատակարարեին մեզ, այն մասնագետները, ովքեր պիտի վերապատրաստեին մեր աշխատակիցներին, ժամանակին այս խնդրին մոտեցումը ես կասեի, որ ամենալրջոր են կատարվել է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը զուգահեռ ջերմուղկոյուղին նաև մասնագետների վերապատրաստման խնդիրն է լուծել։ Ժամանակակից սարքավորումները ունենալը շատ քիչ է պետք է այն կարողանանք օգտագործել ճիշտ նպատակին եւ այդ սարքավորումների հնարավորությունները լիարժեք օգտագործել։ Դրա համար յուրաքանչյուր տարի անց ենք ասնում ուսումնամեթոդական եւ վերջում ստուգարք ընդունելով ջրի նախապատրաստող մասնագետներին այդ որակա վերահսկող լաբորանտների սկզբունտեսական հետո պրակտիկ եւ վերջում ստուգարք են հաստում Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը Հայաստանը գնահատում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում որպես միջնորդ հանդես գալու Իրանի կողմից բարբերաբար հնչող առաջարկին նախարարը ասել է, որ բանակցային գործընթացում առաջընթաց չկա ոչ թե այն պատճառով, որ միջնորդները վատ են կամ առաջարկները անհաջող են, Ադրբեջանը քաղաքական կամք չունի, ասել է Նալբանդյանը։ Միաժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը վստահություն է հայտնել, որ Իրանը անկեղծորեն շահագրգռված է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուտապույտ կարգավորմամբ։ Մենք գնահատում ենք այս հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը, հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին եւ Հունգարիային մինչեւ մայիսի 12-ը ժամանակ է տվել պատասխանելու ադրբեջանցի ոչռագործ Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելու եւ վաղաժամ ազատ արձակելու գործով դատարանի կողմից այդ պետություններին ուղղված հարցերին։ Ինչպես Armenian Press-ի հետ զրույցում նշեց Միեդում Դիմումատու հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի հարազատների շահերի պաշտպան Նազելի Վարդանյանը դիմող կողմը ձգտում է ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվի կողմ, քանի որ Գուրգեն Մարկարյանը Հայաստան պետությունը ներկայացնող զինծառայող էր, երբ դաժանաբար սպանվեց ադրբեջանցի ոչրագործ Սաֆարովի կողմից։ Միեդում Գուրգեն Մարկարյանի հարազատների շահերը ներկայացնում են նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական փաստաբանական կենտրոնը, հայկական հասարակական լեգալ գոյտ կազմակերպությունը։ Գանգատում պահանջվում է ճանաչել, որ Հունգարիայի կողմից Ադրբեջանին մարտհասpan Ռամիլ Սաֆարովի արտահանումը եւ Ադրբեջանի կողմից նրա ներումը ըստ էության արդարացումը եւ հերոսացումը խախտում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով, այն է կյանքի իրավունք, 14-րդ հոդվածով խտրականության արգելք ամրագրված հիմնարար իրավունքները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կարող է պարտավորեցնել ոչրագործին հետ հանձնել Հունգարիային կամ կրել պատժի մնացած մասը հենց Ադրբեջանում։ Վճիռը կարող է ենթադրել նաև դրամական պատասխանատվություն։ Փարիզում Կուբայի ղեկավար Ռաուլ Կաստրոին ընդունելիս Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը խոստացել է աջակցել Եվրոպայի հետ այս երկրի հետագա մերձացմանը։ Մենք ցանկանում ենք ողջունել Կուբային իր ընտրած ուղու առիթով անկեղծության եւ զարգացման ուղու, հայտարարել է Օլանդը։ Նա նաև կոչ արել դադարեցնել առևտրային էմբարգոն, որը Կուբայի հանդեպ Միացյալ Նահանգները սահմանել եւ մինչ օրս չի չեղարկել։ Կաստրոյի ներկայիս այցը կարող է համարվել պատասխան այց, 2015 թվականի մայիսին Ֆրանսուଆ Օլանդը արդեն այցելել էր Կուբա։ Միջդեռ Կուբայի առաջորդը Փարիզ է այցելել 1995 թվականից ի վեր առաջին անգամ։ Կաստրոյի այցը ընդգծում է այս հանրապետության փոփոխվող դերը համաշխարհային ասպարեզում Միացյալ Նահանգների հետ սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ ռուսական Ամկարի պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանը ժամանել է Թուրքիա եւ բանակցություններ կունենա այդ երկրում մարզական հավաք անցկացնող Կարագանդայի Շախտյորի Ղազախստան հետ։ 2013-2014 թվականներին Ռոբերտ Արզումանյանը հանդես է եկել Ակտոբեյում, որտեղից Պերմի ակումբ է տեղափոխվել 2015 թվականի հունվարին։ Ամկարի գլխավոր տնօրենը հայտարարել էր, որ 30-ամյա ֆուտբոլիստը այս տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ կլքի ակումբը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 3, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց։